Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kadir Gecesi ile ilgili yine bir soru geldi. Bir arkadaş diyor ki biz Kadir Gecesi'ni nasıl ihya ederiz? Namaz kılıp Kur'an okuruz, Siyer Nebu'yu okuruz, vaaz, irşat. Yen de camilerde mevlüt yapıyorlar, yen e, e, kutlama yapıyorlar. Bunlara katılsak bu sayılır mı? Evet, elhamdülillah. Şimdi birinci e, Kadir Gecesi'ni Resulullah nasıl ihya ederdir? Hazret Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İza kana iza iza kana iza dakhala ashrul awahir ahya leyle ve yaqada ahlu ve şedde mi'zarahu." On son cincirdi kolunu sıvardır. E, geceyi sabaha kadar e, ibadet ederdir. Ehli beytin de uyatırdır. Bir rivayette on son günde ciddi bir şekilde şey yapardır. Onun için biz Kadir Gecesi'nin 10 son günde olması için biz bunu ibadetten geçir. İbadet nedir? Namaz, niyaz, Kur'an, zikir, istiğfar, dua bunlar hepsi ibadettir. İkinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni bize ne dedi? Teşvik etti. Dedi kim o geceyi imanen ve ihtisaben iman etti. İhtisaben Allah rızası için sabaha kadar devam etti. Uyumadı, ibadet etti. Geçmiş günahları silinir. Bu da nedir? Delildir ki sabaha kadar ibadet etmek. Bu da delildir. Üçüncü mesele Kadir gecesinde en hayırlı dua nedir? Hazret Ayşe soruyor validemiz radıyallahu anha ve an ebiha Ebi Bakır. Soruyor ya Resulallah ben Kadir gecesine den gelsem ne hangi ne diyeyim Kadir gecesinde ne yapayım? Dedi bu bu duayı yap. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Bu Hüsnü Müslim'de var. Bunu ezberlememiz lazım, dua etmemiz lazım. Arapçasını bilmiyorsak Türkçenin dua ederiz. Birçok dua ederiz, en duamız da bu olması lazım. Dördüncü mesele, Kadir gecesi hangi gecededir bunu bilmek için on son günde, on son günün de teklerinde hikmeti de bunu gizlemesi hatta insanlar bu Müslümanlar on son günü hepsini ihya etseler Çarda kalsınlar. Bir gün bilsek sadece 27'dedir. O zaman 27'ni diğer günler mahrum oluruz. Onun için alimler diyorlar sadece 27 değil yer değişir. Evet beşincisi camilerde kalmak evet güzel bir şeydir. Camiler eğer seni ibadete şevk ediyorsa. Eğer o camilerde laklak, e, laf, gıybet, oturup sohbet, kadın, erkek, karışık, günah, vebal, e, mevlüt diye bir şey e, okunsa bunlar hepsi aslı yoktur. Bunlar aslı olmadığı için merdüttür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men ehdete fi emrine hâde mâ leyse minhu fevverat. Bizim bir meselede biz emretmemişsek o amel merdüttür, yüzüne vurulur. Onun için ki Resulullah'ın sünnetinde sahaba, tabi'in, etba-ı tabi'in dört imam camilerde e, mevlüt okutmamışlar, e, toplu şekilde yemek yememişler, toplu şekilde sohbet etmemişler. Camilerde olsa olsa her çeşitler namaz kılar, ibadet eder. Arada sırada bir tane kalkar bir ders verir, vaaz verir. Bu olur, bunda bir mahsur yoktur. Ama mevlüt okumak, o mevlütten sonra kadın erkek karışık bilmem ne. Mevlütlerde de bazen Allah kurusun şirk kelimeleri var. Bunlar hepsi caiz değil. En iyi bu camileri bulamasan sahabenin camileri gibi ne yapacaksın? Evinde ihya edeceksin. Yani beş altı kardeş bir yere toplanacaksınız. Birbirinize destek. En iyi kendi başına ibadet etmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.